Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Islomda idora qilish. Ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Bismillahir Agar ushbu qoidalarga amal qilsak, jazolash ishi kelajakda holat yaxshilanishi va vazifalar chiroyli va muvaffaqiyatli bajarilishi uchun omil bo'lib xizmat qiladi. Endi buning tafsilotini ko'rib chiqamiz. 1. Isloh vositalarining barchasi qo'llanilgandan keyingina jazo berishga murojaat qilinadi. bir birodaringizni birinchi kamchiligi uchun unga qattiq muomala qilishdan ehtiyot bo'ling. balki uning bu xatosidan ko'z yuming va unga yumshoqlik bilan muomala qiling. Ko'pincha ushbu birodar bilan sizning o'rtangizda uchinchi shaxs bo'lmasa, bu nasihat foydali bo'ladi. Siz uning bu xatosi birinchi marta qasddan bo'lmaganini, balki o'z vazifasini va uni qanday bajarishi kerakligini bilmaganidan sodir bo'lganini bilasiz. Ya'ni u birodar bu ishning hech zarar yo'q deb gumon qilgan. Demak, unga tushuntirish zarur. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh va undan boshqa allomalar shariatga xilof bo'lgan munkar ishlarni o'zgartirishning birinchi darajasi tushuntirishdir deganlar. Agar tushuntirilgandan keyin ham itoat qilmasa, yumshoq so'z bilan nasihat qilinadi. Gohida siz bu birodarning boshiga tushgan qandaydir muammo, unga yuklatilgan vazifani bajarishga salbiy ta'sir qilayotganini bilasiz va ushbu mushkulotni yetish uchun unga yordam berish zarur. Mana shu sizning ana shu birodarga qilgan eng katta xizmatingiz bo'ladi va sizning ushbu yaxshiligingiz sababli birodar o'z vazifasini chiroyli bajarsa, boshqalar bundan ibrat oladi. Ikkinchi jazo bosqichma-bosqich beriladi. Yumshoq ohangda nasihat qilmasdan turib, qo'pol so'zlar bilan muomala boshlash to'g'ri emas. Bu borada shayxlardan biri ba'zi birodarlarning o'zining buyruqlariga xilof ish qilganini sezgani va falonchi falonchi birodarlardan Alloh rozi bo'lsin, men ularga qachon bir ish buyursam, ular hech itoatsizlik qilmaganlar deb aytganlarini eslayman. Shunda itoatsizlik qilgan birodarlar shayxning bu ishorasini tushunganlar va bu o'zlariga bildirilgan malomat ekanini fahmlaganlar va tezda o'zlarini to'g'rilashga harakat qilganlar. Ha, mana shunday qo'pol, xunuk bo'lmagan nozik, yengil, sodda so'zlar bilan nasihat qilinsa, ish chiroyli ko'chadi. Ka'b radhiyallohu anhu Tabuk g'azotidan qolgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ular bilan muomala qilmaslik haqida oyat nozil qilishdan oldin payg'ambar solom unga qilgan muomala qanday chiroyli bo'lgan. Ka'b radhiyallohu anhu aytadilar: Men payg'ambar solomga salom bergan vaqtimda g'azablangan odam qiladigan tabassum bilan tabassum qildilar. Ba'zi kishilarga rahbarning undan bir muddat yuz o'girishi kifoya qiladi. Shu vaqt mobaynida u o'zining ba'zi nuqsonlari rahbar tomonidan yomon ko'rilganini his qiladi. Ammo hammaga ham yumshoq muomala foyda beravermaydi. Mana shu vaqtda unga kamchiliklarini yuklash va uni ochiq ma'lumot qilishning ishda o'z vazifasida yengil taklif qilayotganini va omonatga e'tiborsizlik qilayotganini o'qturishning zarari yo'q. Albatta bu oldingi bosqichlar foyda bermagandan keyin amalga oshiriladi. Gohida mas'ul xato qilgan bir shaxs bilan muomala qilish uchun u bilan muomalani uzishga majbur bo'ladi. Lekin bunday qilishga shoshilmaslik kerak. Bu xildagi muomala haqida Shayxul Islom ibn Taymiya tuzgan mana bu qimmatli qoidalarga e'tibor bering. al Islom ibn Taymiya rahmatullohi alay xatokor bilan muomalani uzishdan maqsad uni xatodan tiyish va unga odob berish, boshqa kishilarni uning xatosini takrorlamaslikka o'rgatishdir. Agar bu xildagi muomala yomonlikning kamayishi va yo'qolishiga olib boradigan darajada bo'lsa, bu muomala ishlatiladi, qo'llaniladi. Aksincha, xatokor va boshqa insonlar bu muomaladan keyin ham tiyilmasdan yomonlik ko'payib ketsa va bu muomalaning zarari foydasidan ko'proq bo'lsa, bu muomala qo'llanilmaydi. balki ba'zi odamlarni qalbini ulfatlantirish u bilan muomalani uzishdan ko'ra foydaliroq bo'ladi. Ba'zi odamlar bilan muomalani uzish esa uni ulfatlantirishdan foydaliroqdir. Payg'ambar alayhissalom ba'zi qavmlar qalbini ulfatlantirar edilar va ba'zilari bilan muomalani uzar edilar. Tabu g'azotidan qolib ketgan 3 ta katta sahoba qalblari ulfatlantirilgan ko'p kishilardan yaxshi edi. Mana shu Tabuk g'azotidan qolib ketgan 3 ta katta sahoba haqiqiy mu'min edi va ulardan boshqa mu'minlar ham ko'p edi. Demak bu uch sahoba bilan vaqtinchalik muomalani uzishda dinni aziz qilish va ularni gunohlardan poklash foydasi mavjud edi. Agar buni tushungan bo'lsangiz, shar'iy muomalani uzish Alloh va uning payg'ambari buyurgan amallardan hisoblanadi. Ammo havoi xohishi uchun muomalani uzgan yoki noshar'iy holatda muomalani uzgan kishilar bu turdan, ya'ni bu qoidadan tashqaridagi kishilardir. ko'p odamlar Allohga itoat bahonasida bu xatolarni qanchalar ko'p takrorlaydilar. Agar bir shaxsdan muomalani uzish sababli biror kishi gunohdan tiyilmaydigan bo'lsa, balki buyurilgan ko'pgina yaxshiliklar amalga oshirilmay qoladigan bo'lsa, unda shar'iy muomala uzilmaydi, deydi Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh. 3. Jazo mavjud holatni isloh qiladi deb aniq bilganingizdan keyingina bu ishga qo'l o'ring. Ammo shunday bo'lmasa yoki u sababli saflar bo'linib, qalblar turlicha bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni foydasidan zarari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu jazoning foydasi yo'q va bu jazoni qo'llamaslik vojibdir. Chunki bu vaqtda u fasodga aylanadi. Agar bu jazoning ketidan foyda umid qilinmasa yoki undan keladigan zarar undan keladigan foydadan ko'proq bo'lsa, Alloh biz bilan bu jazoning o'rtasini uzoq qilsin. Agar bu qoidani tushungan bo'lsangiz, biror jazo turiga murojaat qilishdan oldin qattiq ehtiyot bo'ling va shoshqaloqlikdan o'zingizni asrang. Mana shu shoshqaloqlik ba'zi yosh mas'ullarda ko'p uchraydi. Ammo aqlli odamlar shoshilmaydilar. Jazo foydali bo'ladi. Jazoning zarari ko'p bo'lmaydi deb bilgan vaqtlardagina jazo berishga qo'l uradilar. Ammo ilmi kam, uzoqni ko'ra olmaydigan kishilar buni inkor qiladilar. Nimaga falonchini jazolagan edi, falonchini jazolamadi deydilar. Ular hammani baravar jazolashni vojib deb o'ylaydilar. Bu esa shariatni bilmaslikdir. Chunki bir xil jazo faqat shar'iy had o'rinlaridagina ishlatiladi. Ya'ni Qur'on va sunnatda ochiq hujjat bilan kelgan shariat o'rinlaridagina bu jazo ishlatiladi. Ba'zi bir jazo turlari borki, uni shariat xalifa va amirlar ijtihodiga tarq qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ulug' kishilarning qilgan xatolarini kechiringlar deb marhamat qilganlar. Shuningdek, zararidan qo'rqiladigan va zararidan qo'rqilmaydiganlar o'rtasida farq bo'lishi haqida xabarlar kelgan. Buni faqat faqihlar va allomalargina tushunadi. 4. O'zingizning haqqingiz uchun jazolamang aslo, balki isloh uchun jazolanadi, xolos. va ko'z oldingizda Alloh subhanahu va taolaning payg'ambari Shuayb alayhisalomning mana bu so'zlari ko'ndalang bo'lsin. Men qodir bo'lganimcha islohni xohladim. Demak, fikringizga yordam berish uchun bir shaxs unga xilof ish qilganida, buyrug'ingizga xilof ish qilganiga chiday olmasdan, bundan g'azablanib, o'ch olish uchun jazolashga intilish Shayxul Islom Ibn Taymiyaning mana bu hakimona so'ziga xilofdir. Alloh subhanahu va taolaga itoat qilyapman degan gumon bilan inson nafslari qanchalari o'zi xohlagan ko'p narsalarni amalga oshiradi. Demak, jazolashdan maqsadingiz o'zingizni boshqa odamlardan ustun qo'yish bo'lmasin, balki faqat isloh uchun bo'lsin. Biz sizni faqat Alloh subhanahu va taolo uchun o'ch olish bilan nafsingiz uchun o'ch olish aralashib ketishidan qaytargan bo'lsak, nafsingiz uchun g'azab qilib, nafsingiz uchun o'ch olishdan qattiq ogohlantirishimiz ham zarur. mas'uliyatli o'rinda o'tirgan kishilarga bu aslo yarashmaydi. Anas radhiyallohu anhu ning so'zini eshting. Men payg'ambar alayhisalomga 10 yil xizmat qildim. Biror marta menga uf demadi va biror marta qilgan ishimga nega bunday qilding deb ham aytmadi yoki qilmagan ishimga nega qilmading deb ham aytmadi. Imom Muslim rivoyati Oyisha radhiyallohu anha aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolaning yo'lidagi jihoddan tashqari biror narsani, ayollarini va xizmatkorlarini o'z qo'llari bilan urmaganlar. O'ziga yetkazilgan zararlar uchun o'sha ish egasidan o'ch olmaganlar. Lekin Alloh subhanahu va taolo harom qilgan biror ish qilinsa, faqat Alloh subhanahu va taolo uchun o'ch olganlar. Imom Muslim rivoyati e'tibor bering. 10 yil xizmat qilgan Anas radhiyallohu anhu ga uf demadilar. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamga xizmat qila boshlagan vaqtlarida 10 yoshda edilar. Shunga qaramasdan unga uf demadilar va nima uchun bunday qilding? Bunday qilsang bo'lmasmidi demadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo harom qilgan biror amal sodir bo'lgandagina g'azablanar va shuning uchungina o'ch olar edilar. Bundan tashqari holatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan mana bu oyatiga amal qilar edilar. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday marhamat qiladi. Idfa billati hiya ahsan. Ya'ni siz ular qilayotgan yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling, qaytaring. Mu'minlar surasi 96-oyat. Mana bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qaytarilishi kerak bo'lgan narsa yomonlik bo'lsa, uni yaxshilik bilan qaytarib qo'yishgina emas, balki eng yaxshi va go'zal bo'lgan narsa bilan qaytarishga buyurdi. Chunki bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning madrasasidir. Fir'aun, Kisro va Qaysarlarning madrasasiga ergashishdan ehtiyot bo'linglar. Ularga musulmonlar kattayu kichik ishlarda ergashishdan ehtiyot bo'lsinlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarining birida mana bunday marhamat qildi. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Kimda kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, demak u o'shalardandir. Demak, maqsad shuki, o'ziga nisbatan bo'lgan kamchilik va yomonliklarni kechirib turish amir uchun munosib muomaladir. chunki sodir etilgan kamchiligu nuqsonlarga jazo berish unga bog'liq. Amirning u yer bu yerda jazo beraverishi mumkin bo'lmay, balki ba'zi xatolarga jazo beradi, ba'zilarini kechiradi. Mana shunda uning oliy janobligi, kechirimliligi va tanbehi barobar bo'ladi va ishlar o'z o'rniga tushadi. Aks holda ishlar uning zarariga rivojlanadi. 5. jazo xatoning hajmiga muvofiq bo'lishi zarur. Kichik xatolar yoki arzimas kamchiliklarga turli malomatlar, tanbehlar, ogohlantirishlar berish yaxshi emas va bu adolatdan ham hisoblanmaydi. Aksincha bu ochiq zulm hisoblanadi. Agar siz buni his qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni unga tanbeh bergan birodarning o'rniga qo'yib ko'ring va kichik bir xato uchun sizga yog'dirilayotgan ta'na malomatlarni tasavvur qiling. Mana shunda holingiz qanday bo'lishini o'ylab ko'ring. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo shohli qo'ydan shohsiziga haqqini olib berishini va bu dunyodagi zulm u kunda necha barobar zulmlarga ziyoda bo'lishini tasavvur qiling. 6. Birodaringizga qiladigan ta'na malomatingiz, hatto nasihatingiz ham ikkingizdan boshqa birov bilmaydigan darajada maxfiy bo'lsin. Imom Shofiiy rahmatoullohi alay kim birodariga o'zgalardan maxfiy holatda nasihat qilsa, demak, unga haqiqiy nasihat qilibdi va uni go'zal qilibdi. Kimda kim o'z birodariga o'zgalar oldida nasihat qilsa, uni sharmanda qilibdi va xunuq qilibdi, deydilar. Mazkur qoidaga ba'zi istisno holatlardan tashqari barcha holatlarda amal qilish lozimdir. Magar siz o'zgalar oldida nasihat yoki ma'lumot qilishdan boshqasi befoyda ekanini ko'rsangiz, buning zarari yo'q. 7. Ko'p yaxshiliklar bilan mashhur bo'lgan shaxslar, taniqli ko'p ibodatli va ishlarni puxta qiluvchi hamda yoshi ulug' bo'lgan kishilarning kamchiliklari agar bu kamchiliklarni ulardan boshqalardan kechirmasangiz ham bulardan kechiring chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ulug' kishilarning qilgan xatolarini kechiringlar deb marhamat qilganlar Yana bundan tashqari, bizning ulug'larimizni hurmat qilmaganlar bizdan emas deb ham marhamat qilganlar. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo Badr ahliga yuzlanib, xohlagan amallaringizni qilaveringlar. Men sizlarning qilgan gunohlaringni kechirganman deb marhamat qilgan deydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, solih amallar va boshqalardan oldin chiroyli amallarga shoshilish bu o'z egalarining xatolariga oqlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Qachonki Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambariga suyukli bo'lgan bir inson bir gunoh ish qilsa, uning qilgan hayotidagi barcha yaxshi amallari mingta oqlovchini keltiradi. Rivoyatlarga ko'ra Umar radhiyallohu anhu 30 yoshga yetgan kishilarni jazolashga hayo qilar ekan. Agar ulug' yoshli barcha unga itoat etadigan amirul mu'minin bo'lmoq Umar radhiyallohu anhu mana shunday bo'lgan bo'lsa, Umar radhiyallohu anhu ga barobar bo'la olmaydigan boshqa kishilar nima ish qilish kerak? Umar radhiyallohu anhu ga hech bir tarafdan barobar bo'la olmaydigan boshqa kishilar qanday bo'lsin? 8. Jazolashni ko'paytirmang, uning qiymati ketadi. yoki yomon oqibatga sabab bo'ladi. Chunki bir birodar o'zining mas'ulini ko'p shikoyat qilishga odatlanib qolsa, keyingi malomatlari va shikoyatlari hech kimga foyda qilmaydi. Keyingi o'sha mas'ulga qilgan shikoyatlari malomatlarining foydasi yo'q va unga hech kim quloq solmaydi. Xususan, ba'zi paytlarda hech bir sababsiz malomat eshitsa, bu birodarning nazida u o'z vazifasini bajarsa ham, bajarmasa ham yoki o'z ishini puxta qilsa ham, e'tiborsizlik qilib tashlab qo'ysa ham, baribir malomat eshitaverishi aniq bo'lib qolsa, bunday vaqtda unda salbiy tomonga o'zgarish paydo bo'ladi va u o'jarlik yo'liga o'tadi hamda amiri tomonidan berilgan har qanday buyruqqa qarshilik bildira boshlaydi. 9. Jazoning qaysi turini bergan bo'lsangiz, uning sababi yo'qolishi bilan ta'sirini ham yo'qotishga harakat qiling. Bu bilan jazo olgan birodar o'ziga jazo bergan mas'ulni jazoni unga undan yuqori bo'lish istagida emas, balki uning foydasini va kamolotini o'ylab berganini tushunsin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotidan qolib ketgan Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ga uzoq muddat muomalani uzish bilan jazo berganidan keyin Alloh subhanahu va taolo bu sahobaning tavbasini qabul qilganida unga qanday muomala qilganiga e'tibor bering. Ka'b radhiyallohu anhu aytadilar: Men payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salom berdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursandligidan yuzlari yorishgan holda Onang seni tuqqandan beri o'tgan kunlarning eng yaxshisi bilan xursand bo'lgan deb marhamat qildilar. Men ey Allohning payg'ambari, bu sizning huzuringizdanmi yoki Alloh subhanahu va taolaning huzuridanmi deb so'radim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu Alloh azza va jallaning huzuridan deb javob berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xursand bo'lganlarida yuzlari yorishib, xuddi bir parcha oyga o'xshab yorishib ketar edi va biz u kishining xursandchiligini mana shundan bilib olar edik. Muttafaqun alay. Demak, eng afzali biror jazo berilgandan keyin modomiki xato bartaraf bo'lgan bo'lsa, ochiq yuzlilik va xush muomalalik izhor qilishimiz zarur. 10 Eng muhimi, jazo faqat xatogagina berilishi shart. Jazo shar'iy hukm bo'lib, Alloh subhanahu va taolo uni shar'iy xatoga belgilagan. Ammo biror sababsiz jazo berish ochiq zulm hisoblanadi va bu jazoni bergan shaxs Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan hukmlar bilan hukm qilmaydiganlar toifasiga dohil bo'lib qoladi. Hech bir musulmon kishi shariat tomonidan belgilangan hukmlar faqat shar'iy hadlar deb gumon qilmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo ba'zi ta'zir turlarini va ularning miqdorlarini voliylar, amirlar, xalifalar ijtihodiga tark etgan. Bular shar'iy qoidalar bilan tartiblangan ijtihodlari ila bu ta'zirlarning miqdorlarini o'zlari belgilaydilar. Shariat tomonidan bularga mana shu huquq berilgandir. Agar mas'ul xato qilmagan biror birodarni qasddan jazolasa, Alloh subhanahu va taolaning hududlariga bu mas'ul tajovuz qilgan va Alloh harom qilgan amalni sodir etgan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana bunday marhamat qildi. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Ya'ni kimda kim Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilib, Alloh subhanahu va taolaning belgilab qo'ygan hadlaridan tajovuz qilsa, uni Alloh subhanahu va taolo abadiy qoladigan joyi bo'lmiş dozohga dohil qiladi va uning uchun xor qilguvchi azob ham mavjuddir. Niso surasi 14-oyat. Ya'ni bu uning oxiratdagi jazosidir. Ammo uning bu dunyodagi jazosiga kelsak, aytganlaridek, zulmning jazosi bu dunyodayoq tezda qaytadi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Ya'ni ey odamlar, bu tajovuzingiz, bu zulmingiz faqat o'zingizning ziyoningizgadir. Yunus surasi 23-oyat. Amir o'zi sodir etgan xato tufayli boshqa birodarni jazolashi eng jirkanch amaldir va zulmdir. Ya'ni u ba'zida qandaydir vazifani bajarish kayfiyatini birodarlarga o'rgatmaydi. Natijada ular bu vazifani bajara olmasalar, ularga bor g'azabini sochadi hamda qattiq tanbehlar beradi. Aslida xato uning o'zida edi. xatosi tufayli yomon natija kelib chiqqach, u gunohini tan olish, istig'for aytish va nuqsonni to'g'rilash o'rniga boshqa bir birodarni malomat qiladi va bu bilan mana bu va'idni unutuvchilardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Ya'ni kimda kim biror xato yoki gunohni qilib qo'yib, so'ng uni boshqa bir pok odamga tuhmat qilib otsa, dar haqiqat u buxton va ochiq gunohni o'z zimmasiga olibdi, ko'taribdi. Niso surasi 112-oyat. Bu oyati karimadagi buxtondan maqsad yolg'ondir. bir birodaringizni bildirgan fikri tufayli uni jazolashdan juda ehtiyot bo'ling. Chunki shunday qilishingiz unda katta salbiylikni paydo bo'lishiga olib keladi. Va bundan keyin u sizning zulmingiz, ta'nayu malomatingizdan qo'rqib, o'z fikrlarini yashiradigan, oshkor qilmaydigan va fikrini ochiq bildirmaydigan bo'lib qoladi. agar xayoliga yaxshi va to'g'ri fikrlar kelsa ham aytmaydi va agar bu fikrni aytadigan bo'lsa, avvalgidek holga tushishidan qo'rqadi. Har bir fikr egasini agar u fikrlar xato bo'lsa ham, qalbi kenglik bilan o'rtaga tashlash va unga yaxshilab quloq solish, so'ngra uni baholash vojibdir. Agar ushbu fikr to'g'ri bo'lsa, uni qabul qiling hamda bu fikr egasi o'zingiz bo'lmaganingiz yoki uning sizdan yoshi kichik bo'lgani uchun bu fikrni rad etishdan ehtiyot bo'ling. Chunki haqiqatning hujjati o'zi bilan birga bo'ladi. Haqiqat falonchi falonchi tarafidan kelishi ayib hisoblanmaydi. Shu o'rinda bir chiroyli holat borki, unga faqat qalbida ixlosdan ulushi bor kimsagina qodir bo'ladi. Ya'ni eshituvchi xoh amir bo'lsin yoki boshqa shaxs bo'lsin, gohida o'ziga fikrini bayon qilayotgan ikkinchi bir birodarining ushbu fikri oldinroq o'zining xayoliga kelganini his etganida buni yashira olmaydi va o'zgalar uni bu fikrdan g'aflatda emasligini bilishi uchun bu fikr oldinroqda o'zida bo'lganini e'lon qilishga shoshiladi va fikr bildirayotgan birodarini to'xtatib o'zi uni e'lon qiladi. Ha, sen falondaqa demoqchi edingmi? Bu fikr ancha vaqtdan beri mening xayolimda ham bor edi. Men endi uni ijro qilaman yoki menda ham shunga yaqinroq fikr bor edi deb aytadi. O'tgan solih muhaddis olimlarning birining huzuriga yosh bir yigit Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bir hadisini xabar berish uchun keladi. Shunda bu mashhur muhaddis olim unga xuddi bu hadisni birinchi bor eshitayotganidek quloq soladi. Aslida bu hadisni u ancha oldin eshitib, yodlagan, hifz qilgan va bu yosh yigit tug'ilishidan oldin ham katta-katta olimlarga bu hadisni aytgan, o'rgatgan, ta'lim bergan edi. Xo'sh, siz bu katta olim kabi sabr qilishga qodir bo'lasizmi? Qachon birodaringizning fikri xato ekanini bilsangiz, unga fikridagi mana shu xato o'rinlarini yumshoqlik bilan tushuntiring. Agar uning fikrida haq bilan botil jam bo'lgan bo'lsa, har ikkisini alohida-alohida tushuntiring va botilga qo'shib haqni ham rad etmang. Bu muomalalarning barchasini xumraymasdan va masxara qilmasdan ado eting. Zero Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. va ammassaila fala tanhar. Ya'ni surovchi gadoni esa biror narsa bermasdan haydamang. Az-Zuha surasi 10-oyat. Modomiki sizning molingizdan so'rab kelgan tilanchiga molingizdan berishga, agar molingiz bo'lmasa uni yumshoq so'z bilan qaytarishga buyurilgan bo'lsangiz va uni haydab solishdan, unga qo'pollik qilishdan qaytarilgan ekansiz, endi sizning molingizdan so'rab kelmagan, balki sizga fikrini izhor qilish yoki nasihat qilish uchun kelgan birodar haqida nima deysiz? Axir sizga uni yanada rag'batlantirish, fikrlashga, ixtiroga undash va bildirgan fikri xatomi yoki yo'qmi, shunchalik o'zini qiynab fikr topganiga unga minnatdorchilik bildirish vojib emasmidi? Siz kimlarnidir bu borada uzoqni ko'ra olmasligi va shoshqaloqligi tufayli Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatini azoblovchi bo'lmang.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 Agar siz qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Demak, ularni afu eting, ular uchun Alloh subhanahu va taoladan mag'firat so'rang va ishlaringizda ular bilan maslahat qiling. Ali Imron surasi 159-oyat. Alloh subhanahu va taolaning mana bu oyatini ham eslang. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Ya'ni ey insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan sizlarning kulfat, mashaqqat chekishingizdan qiynaluvchi, sizlarning to'g'ri yo'l, haq dinga kelishingizga juda haris, tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku. Tavba surasi 128-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarni ham yodga keltiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Albatta Alloh subhanahu va taolo rafiqdir, ya'ni juda yumshoqdir. Barcha ishlarda yumshoqlikni yaxshi ko'radi. Yumshoqlik qaysi narsada bo'lsa, uni chiroyli, go'zal qilib ko'rsatadi va qaysi narsadan tortib olinsa, undan go'zallikni ketkizadi. Mana bu sizning payg'ambaringiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sifati, xulqi va sunnatidir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qildi. fattabi'ha va la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Ya'ni siz faqat mana shu yo'lga ergashing va bilmaydigan kimsalarning havoi nafslariga ergashmang. Jasiya surasi 18-oyat. Amirul mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mana bunday dedilar: Nafslaringizni hisob-kitob qilinishidan oldin hisob-kitob qiling va amallaringizni tarozida tortilishidan oldin tortib ko'ring. Hamda Alloh subhanahu va taolaga ro'bara bo'linadigan qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'ring. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana bunday marhamat qilgan edi. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً Ya'ni o'sha kunda sizlar hisob kitob uchun Alloh subhanahu va taolaga ko'ndalang qilinasizlar. Sizlarning biror siringiz maxfi qolmaydi. Al-Haqqa surasi 18-oyat. Va nihoyat, Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi. Tilka darul axira naj'aluha lil-ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada vel lil muttaqin. Ya'ni biz o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm zo'ravonlik va bozg'unchilik qilishni aslo istamaydigan kishilar uchun qilamiz. Oqibat taqvo qilguvchi kishilarnikidir. Qasas surasi 83-oyat. Insonlar 4 toifadan iboratdir. Birinchi toifa Fir'avn va Xomon kabi yerda mutakabbirlikni va fasodni istaydiganlar toifasi. Ikkinchi toifa o'g'ri va zinokor kabilar bo'lib, ular mutakabbirlikni emas, faqat fasodni istaydilar. 3-toifa dinga amal qiladigan, shariat bilan hukm qiladigan, ammo podshohlikka qattiq haris bo'lgan kishilar bo'lib, ular fasodni emas, faqat oliy bo'lishni xohlaydilar. Mazkur 3 toifa yuqoridagi oyatda mazammat qilindi. Maqtalgan 4-toifa esa yerda oliylik va fasodni istamaydigan kishilardir. Ular oliy bo'lishga, ya'ni mansabdor bo'lishga majbur bo'lsalar, nafslari xohlaganidan emas, balki majburlikdan qabul qiladilar. Bunda ham ularning qalblari xursand emas, balki qo'rqib turadi. Ular mansabni dinga yordam berish, buzilgan narsalarni manmanlik, lazzatlarga sho'ng'ish, insonlarga qo'pollik qilish bilan emas, balki yumshoq, chiroyli xulq bilan tuzatishga harakat qiladilar. Ular kunduzlarini odamlar ishlarini isloh qilish, kechalarini esa nafslarini hisob-kitob qilish, Parvardigoriga munojaat qilish bilan o'tkazadilar. Ular haqni tark etishdan qo'rqadilar. Kimdir ularni maqtasa, ular buni yomon ko'radi. Kimdir ularga nasihat qilsa, bundan xursand bo'ladilar. Kim mana shunday sifatlarga ega bo'lsa, uning haqqini ado eting. Ammo kimda kim bu ishga qodir bo'lmasa, Abu Zar radhiyallohu anhu kabi bo'lsin. Bu kishiga Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilgan edi. Ey Abu Zar, men seni zaif deb bilaman va senga o'zim uchun yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'raman. Ikki kishiga ham amir bo'lma va yetimning moliga javobgar bo'lma. Muslim rivoyati. Va oxiru عن alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tayyor turing yaqin qolgan hisobga Eshitgansiz qancha oyat rivoyat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat